بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أما بعد tukiangalia pia mlango mwingine ambao Sheikh ameweka hapa katika hichi kitabu cha taadhimu sala mlango wa daf'ul waswas ni kuzuia wasiwasi katika sala kisha Sheikh ameanza na hadith hadith ambayo imepokelewa na Imam Ahmad na Abu Daud na pia Imam Albani amefanya ni hadithun hasan katika صحيح أبي داود نسمى حديث يا عبد الله بن عنمة أنا سمع كم رأيت عمار بن ياسر نلمون عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى علي جام سكتين يا كصالي فأخف الصلاة كخففيش الصلاة أنا أكو رفوش حسنة قال أكسمى عبد الله عبد الله كم بني لبوا ماليزا نلسمام أنك ألبوا ماليزا كم وين كم وين بيا أبلي قضان إن لك بيا عمار بن ياسر laqad khaffaft kwa nini yani wewe umepunguza swala yani umeswala swala hafifu yani sio mrefu sana akasema je umeniona nimepunguza chochote yani ruku yake sujud akasema la akasema mimi nimeharakisha yani nimehafifisha sala kwa sababu nizuie waswasi ya sheitan isiniingia kwa sababu mimi nilimsikia Rasul sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba innal abda kwamba mja la yusalli as-salah atasali salah ma yaktub lahu minha andikiwa kwa hiyo swala illa ushruha illa one over ten au tus'uha ama moja yani eh, one over nine ama thumun ama one over eight ama sub'u sub'uha ama yani one over uh, seven ama sudusuha ama one over six ama khumusuha ama one over fifth ama rubuha ama yani rubu yake kuota yani nusu ama thuluth ama one-third ama nisfuha ama anaandikiwa nusu yake. Na hii yote shaka anasema inafanywa hivi kwa sababu ya kila wasiwasi ikizidi, kila thawabu zako zinapungua. Na wakati unaswali swala kwa ukamilifu na unahafifisha kama alivyosema alivyofanya Ammar, inakuwa bora zaidi ili shetani asikufanyie tashwishi. Kwa hivyo hapa mtu anafaa aangalie mambo kadhaa yani jambo ambalo Sheikh amelitaja ama al-awwal kitu ya kwanza ni fa ijtihadu abd fi an yaqila ma yaquluhu wa yafaluhu binadamu ajitahidi ajue nini anasema kwa sala na anafanya wa qira'a wadhikr du'a na afikirie na akuwe karibu wakati anasoma dua wakati anasoma Qur'an wakati anamtaja Allah yastahdhir annahu munajin lillahi taala kanahu yarah, na ajue ajiekee kwa akili yake kwamba anamuomba Allah ni kama anamuona, na kama yeye amuoni Allah subhanahu wa ta'ala anamuona. Wal ihsan, na ihsan ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama unamuona, na kama umuoni ujue kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam vitu ambazo zinaleta iman ama zinaongeza iman yani anasema ni kupenda mema na pia rasul pia alikuwa anasema hubiba ilayya min dunyakum ile kitu mimi nimependezwa tu kwa dunia yenu anisa wanawake watib na marashi pia mwisho akasema wajuilat qurratu aini fi salah na ile kitu nafurahisha macho yangu sana ni sala na hadith moja alikuwa anasema arihna ya bilal bisala tufurahishe bilal na sala walam yakul arihna minha na kusema ti arihna minha yani acha tuswali tumalize tu lakini anasema tufurahishe kwa kutuita katika swala na mlango katika hii mambo ni wazi ni, ni mpana kwa hiyo fa inna ma fil qalbi ma'rifati Allah wa mahabbah wa khashyatu wa ikhlas din la wa khawf wa raja'i wa tasadduq bi akhbari wa ghayr dhalika mimma yatabayyanu an-nas fihi wa yatafadaluna tafadulan 'azima yani hii Allah kukuwa na ikhlas, kumtegemea Allah, kumpenda Allah, kujua Allah kwa moyo wako. Hizi ni mambo ambazo zinafadhilishwa binadamu na binadamu mwingine. Kila ambaye anakuwa na mahaba zaidi, anamwogopa Allah zaidi, anamwabudu Allah zaidi, yeye ndiyo bora zaidi kuliko mwingine. Ndio maana mtu akiwa kwa sala anafaa jitahidi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie sala, amtengeze na amuongoze. أما اجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه yani hizi vitu ambazo utafanya zitakuzuia wewe kufikiria mambo ambayo haifai sheitani hata kufanyia tashwishi ukisoma Qur'an ukifikiria Qur'an uki, yani kila wakati ukifanya ibada na ukimtaja Allah sheitani anakuwa mbali na wewe na hata kuletea waswasi wal waswas imma fi, min qabil uh, habbi من أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من قبيل الطلب أو يخطر في قلب ما يريد أن يفعله na wasiwasi inaweza kuja kwa hizi njia yani inaweza tu kuja hivi ime, imekuja tu bila wewe kutarajia kwa kalbi yako ama ikuja wewe mwenyewe umejiletea ama pia umewiswasi shetani na kukumbusha kitu ambao ulikuwa unataka kufanya ama hata pia anakukumbusha anakuletea ideas za biashara anakuletea ma, ma, ma, mafikra mingi ambazo zinakupoteza katika swala na pia katika waswasa ambazo zinakuwa katika ukafiri ninakuwa katika nifaq unafik na eh, kwa hivyo yani kila mtu anafaa afanye yani ajitahidi yani ajue nini ambayo anasema kwa sala na hii itamsaidia kuondoa wasiwasi katika sala qala kathiru min alulama shaka anasema maulama wengi wanasema fakarahtu kidhalika wa bughdhu wa firar alqalb minhu huwa sarih aliman ukichukia hizi mambo ukijitahidi kujiepusha na hizi wasiwasi hii ndio imani والحمد لله الذي كان غاية القيد شيطان الوسواس shaytan الشيطان الجن إذا غلب waswasa wa shaytan al-ins idha kawalaba kadhab yani Allah subhanahu wa ta'ala yamejalia ghaya ya shaytan katika kufanya tashwishi yani shaytan katika majini akikuweza wewe anakushawishi katika salama kwa ibada mali yote ama katika shayatin katika watu kwa sababu kuna watu wa shayatin mara mbili minal jinnati wanas katika majini na watu yeye anaongea uongo. Binadamu akikuweza anaongea uongo. Walwaswas uh, yurad likulli min tawajjuh ila Allah ta'ala bidhikri au ghairi, na waswasi inakuondoa katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu anafaa jua kwamba hizi panjama za shaitan ni dhaifu sana wakati wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyosema maulama na wakafanya istidlal na aya inna kaida shaitani kana dhaif hakika ya mipango za shaitan na njama zake ni dhaifu wa kullama arada al-abd tawajjuhan ila Allah ta'ala biqalbihi jaa min al-waswas umurun ukhra fa inna shaitan bimanzilati qati' at-tariq na binadamu kila wakati anataka kumwelekea kwa Allah kufanya ibada shaitan anamkujia anazuia njia baina yake na Allah sioni kama mwenye ambaye anazuia wale ambao wanavamia watu barabarani wanawazuia kupita pia shetani anakuzuia njia yako na Allah subhanahu wa ta'ala na ukimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atakuongoza نسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh